Ezabuli ya makumi gana na itano Enkorwa majuta ebakiri mugisha Omutima gwange nikusheshekana amakuru garungi Ekizina kyange nkizinire omukama Orulimi rwange nirutotera nke kalamu yomwandiki omubuya Oli murungi muno omubantu olingambagambi Kityo ruhanga akakuwa omugisha eira iliona yekome embanda iwe manzi owekitinwa omuhango okwo oli muhango ogende afarasi yawe oli manzi yenda shana Orwanirire amazima ne haki hamani gawe goleke obumanzi bwawe obujugumbisa abantu emiambi yawe eina obwogi omitima yababisha bo mukama amanga nigakugwa omumaguru enketo yawe waitu ruhanga erikarao eirairiona enkoni yawe yobukama niyonkoni yengoma yawe ogonza obugorogoki onoba obufu nikyo ruhanga ruanga wawe akukolera amajuta amajuta gebyera okakira bataibao ibijwaro byawe nibitamirana Mirai, Eudi no mudarasini. Noshemererwa enanga ejo bali kuterera omubikale byemino yenjoju. Omubazana bawe aba nyakabuga alimu nabambeija. Habulyo bwawe ayemereirwewo omukama ayambaire ezabu ya ofiri. Iwe mwana iwe ulira tekereza tega amatwi oyebwe yangaliawe neka yasho omukama aiye akuligire aroburungi bwawe oruo yashangwa ali mukama wawe omufukamire habatiro barakuletera engabo bakweguragurewo abatungi muno balikweguragurawo bakuletere eitunga tyabulingeri omumbeja omukiyumbake ajwete bijwaro ebishukisibwe ezaabu nimba mtwalira omukama ajwete bijwaro ebizigirwe muno ababikira bataibe bali omunjuru bamushagaire nibatambuka nebyera namashemererwa oruo bali kutaa omukikale kyo mukama batabani bawe mukama baliba bakama nkabaishe nkurubo ulibaha obwami omunsi zona ebara lyawe ndiria okwijukwa omumizarwa yona kityo amahanga galikuwaisa eira iliona